Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. Y Turméndico, Simona un elkartasun A Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, para darle color. El a Martxoak a zei larun bata, gaueko amaiketan, altxasuko gaztetxean. Banda Bachoki, esta bongo botrako. Todos los días sale el sol. La pegatina aquí comiendo chipirones con los bongos botracos, señores. Gola Simona Gastechea. Otra tapita más. Soñando en tus dragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, ah. fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca. ¡Anímate! ¡Cante ya, Cabrera! De la vida y ya ha llegado el sol, chispilla el calor. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol.